Hrvatski radio, obrazovni program. Przećwertką. 18. travnja 1983. godine. američkom veleposlanstvu u Beirutu utjekuje normalan radni dan. Osmerokatnica u kojoj se smjestilo veleposlanstvo bila je puna ljudi. U prizemlju je konzularni ured bio prepun Libanonaca koji su tražili vize za Sjedinjene američke države. U Libanonu je 1975. godine izbio građanski rat koji je odnio na desetke tisuća žrtava. Onda je dio zemlje okupirala sirijska vojska. Nakon šestodnevnog rata između Izraela i njegovih arapskih susjeda u Libanon je došlo nekoliko stotina tisuća palestinskih izbjeglica. Njima su se nakon crnog rujna u Jordanu pridružili borci Fataha i drugih frakcija koji su činile palestinsku oslobodilačku organizaciju. Dolazak PLO-a izazvao je nekoliko upada izraelskih obrambenih snaga. Godine 1982. Izrael je pokrenuo operaciju pod nazivom Mir za Galileju, kojom je htio izbaciti palestinske frakcije iz Libanona. Izraelska vojska okupirala je veći dio te zemlje i opkolila njezin glavni grad Beirut. Svi ti događaji učinili su od Libanona jednu od najopasnijih zemalja za život. Zato broj ljudi koji je želio otići iz te zemlje nije bio malen. I zato je konzularni ured bio pun tog ponedjeljka. Malo dalje od konzularnog ureda smjestila se kafeterija u kojoj su ručali diplomati. U svom prostranom uredu veleposlanik Robert Dillon spremao se na svoje redovito trčanje oko veleposlanstva. U jednom drugom uredu u veleposlanstvu održavao se sastanak kojeg opisuje Robin Wright u knjizi Sveti bijes. Robert Ames, bivši šef Cine postaje u Libanonu, baš je tog oštrog poslijepodneva započinjao sastanak s osam obavještajnih operativaca. Ames, koji je unaprijeđen u cijenog analitičara za Srednji istok, vratio se iz Sjedinjenih država u Bejrut zbog konzultacija. Devet agenata sastalo se na najvišem katu sjevernog krila američkog veleposlanstva. Te su prostorije bile omiljene jer se iz njih pružao predivan pogled na sredozemno more. Dok je Ames započinjao sastanak s operativcima Cije, libanonski žandari koji su osiguravali ulaz u veleposlanstvo primijetili su tamni kamionet koji se približavao parkiralištu. Ono je bilo malo i rezervirano samo za veleposlanika i najviše rangirane diplomate, ali su se često i drugi vozači pokušavali tamo parkirati. Vozač kamioneta je onda naglo skrenuo i u punoj brzini krenuo prema prednjem zidu veleposlanstva. Bilo je 13 sati i 5 minuta. Onome što se dogodilo kada se kamionet zabio u zgradu veleposlanstva, prvi je izvijestio Beirutski ured Associated Pressa. Hitno, Bejrut, Libanon. Snažna eksplozija potresla je u ponedjeljak zgradu američkog veleposlanstva u Beirutu. Policija je izjavila da je eksplozija izazvala požar i neodređeni broj žrtava. Kratko nakon 13 sati i 5 minuta kada je eksplozija potresla zidom ograđene zgrade u pretežno muslimanskom dijelu grada zvanom Ein Mreiseh, telefonska centrala u američkom veleposlanstvu prestala je odgovarati na pozive. Odmah nakon eksplozije iz područja na kojem se smjestilo veleposlanstvo počeo se uzdizati visoki oblak smečkastog dima. Tog 18. travnja 1983. godine američko veleposlanstvo u Beirutu potresla je tako snažna eksplozija da su američki mornari na desantnom brodu Guadalcanal koji je plovio na pet nautičkih milja od libanonske obale osjetili njezin udarni val. U beirutskim predgrađima udaljenim deseta kilometara od veleposlanstva tresli su se prozori. James Kelly, novinar tjednika Time u članku pod naslovom Užas, užas, koji je objavljen 2. svibnja 1983. ovako je opisao posljedice te eksplozije. Središnji dio u potkovu oblikovane zgrade srušio se poput slojeva torte. Staklo i metal letjeli su na sve strane. Konzularni odjeli i kafeterija nestali su u plamenoj lopti. Pješaci koji su hodali po šetalištu ispred veleposlanstva bili su pogođeni letećim krhotinama. Automobili parkirani uz veleposlanstvo razneseni su u komadiće. Njihovi branici i registarske tablice padali su po susjednim blokovima zgrada. Razorna snaga eksplozije mogla se vidjeti u malim stvarima koje su pak govorile mnogo. Semafor, smješten blizu veleposlanstva, istopila je toplina koju je oslobodila bomba. Trebalo je tjedan dana da se iz ruševina veleposlanstva iskopaju tijela. Smatra se da je u tom napadu poginulo 63 ljudi, više od stotinu ih je bilo ranjeno. Među poginulima bili su libanonci koji su tražili vize, osoblje konzularnog ureda, američki diplomati koji su ručali u kafeteriji, libanonski žandari koji su osiguravali ulaz u veleposlanstvo. Stradali su i slučajni prolaznici koji su se šetali ispred zgrade a među poginulima je bio i Richard Ames, cin analitičar za Srednji istok. Zajedno s njim poginula su i osmorica njegovih kolega iz Cije. Bio je to najrazorniji napad na neko veleposlanstvo. I bio je to tek početak. 23. listopada 1983. godine sunce u Beirutu izašlo u 5 sati i 24 minute po lokalnom vremenu. Činilo se da će dan biti ugodan, možda čak i pretopao za kraj listopada. Američki marinci, pripadnici 24. amfibijske postrebe, stacionirani na Beirutskom međunarodnom aerodromu, bili su u punoj borbenoj spremi. Vojarna je bila okružena iskopanim rovovima i bodljikavom žicom, jer su marinci i njihove francuske i talijanske kolege iz međunarodnih snaga znale da su došli na jedno od najopasnijih mjesta na svijetu. Marinci su bili dio takozvanih multinacionalnih snaga u Libanonu, mirovnih snaga koje su stvorene 1982. i poslane u Libanon kako bi nadzirale povlačenje boraca PLO-a. Oko pola šest, jedan je žuti Mercedesov kamion kružio po parkiralištu južno od zgrade stožera Marinaca. Stražari su pratili taj kamion. Žuti Mercedes napravio je krug po parkiralištu, a onda je krenuo prema aerodromskom terminalu. Oko sat vremena kasnije u izvještajima je zapisano da je bilo 6 sati i 22 minute, žuti se Mercedesov kamion vratio. Napravio je ponovo krug po parkiralištu, a onda je ubrzao i krenuo prema podljikavoj žici iz gradi stožara. To se nakon toga dogodilo, opisuje Robin Wright u knjizi Sveti bijes. Poručnik Joe Golebijovski spremao je čaj za doručak na svom položaju, kada ga je eksplozija skoro srušila na pod. Odmah je preko poljskog telefona pokušao dobiti zapovjedništvo kako bi saznao gdje je to eksplodirala bomba. Nije bilo odgovora. Onda je zgrabio svoj dalekozor i shvatio da gleda u prizor koji nikada prije nije vidio. Na mjestu u koje je gledao, oduvijek je stajala zgrada u kojoj se smjestio stožer Marinaca. Što se dogodilo s gradom koju poručnik Joe Golebijovski nije više mogao vidjeti? Njezinu sudbinu opisuje povjesničar Eric Hamel u povijesti postrube američkih marinaca koja je bila smještena u Beirutu. Silina eksplozije prvo je podignula cijelu četverokatnicu. Presjekla je temelje potpornih stupova izgrađenih od betona. Svaki je u promjeru imao pet metara i bio je ojačan brojnim čeličnim šipkama. Zgrada je kratko bila u zraku i onda se srušila na tlo. Masivni udarni val i lopta zapaljenog plina poletjeli su na sve strane. U žutom Mercedesovom kamionu koji se zabio u stožer američkih marinaca bilo je oko 5,4 tone eksploziva. Taj eksploziv izazvao jednu od najvećih eksplozija na površini zemlje, naravno ne računajući nuklearne eksplozije. U toj eksploziji poginuo je 241 marinac. Oko dvije minute kasnije još se jedan kamion zabio u svoj cilj. U zgradu u kojoj je bila smještena treća satnija francuske prve padobranske pješadijske pukovnije. Ta je vojarna bila udaljena 6 km od stožena marinaca. Bila je smještena u području zapadnog Bejruta zvanog Ramlet al-Bajda. Taj se kamion sjurio niz ulazu podzemno parkiralište osmerokatnice nazvane Drakar i tamo je njegov vozač detonirao bombu. Osmerokatnica je bila sravnjena sa zemljom. U njoj su bili francuski vojnici koji su baš bili na balkonima kako bi vidjeli što se dogodilo sa stoženom američkih marinaca. U napadu je poginulo 58 francuskih vojnika. Robin Wright piše. U anonimnom telefonskom pozivu skupina Islamski džihad ili Islamski sveti rat preuzela je odgovornost za te napade. Malo se znalo o odgovornima za taj napad, osim da su najvjerojatniji muslimani šiiti. Sjedinjene države i ostale zemlje očajnički su tražili imena i strukture iza te nevidljive snage. Danas se smatra da je iza imena Islamski džihad stajao Hezbolah, organizacija stvorena među libanonskim šitima negdje početkom 80. godina 20. stoljeća. Korijeni pak Hezbolaha ili Božje stranke sežu u 60. godine 20. stoljeća, kada dio šita više nije mogao trpjeti podjelu vlasti u Libanonu i siromaštvo i beznađe koje je vladalo među šitima u toj istočnoj zemlji, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Libanon je vrlo zanimljiv kao primjer ne samo za cijelo područje arapskog govornog područja, nego i za čitav islamski svijet, pa i šire. Jer u Libanonu, za razliku od mnogih drugih država u kojima je islam e, službena religija, on je ipak uspio jako rano unutar države sklopiti jedan sporazum između svih vjerskih zajednica i koji je uz neke preinake 40 godina kasnije uspio funkcionirati do početka 70. E, godina 20. stoljeća. Taj sporazum je glasio ovako. Na čelu države, predsjednik države je uvijek kršćanin maronit. Premijer je musliman sunit, predsjednik parlamenta, pazite, 20. godine 20. stoljeća, predsjednik parlamenta je šit, a njegov zamjenik Grko-Pravoslavac. Međutim, 70. godina se to promijenilo i zbog utjecaja palestinskog izraelskog faktora, kasnije dolazi do sirijske intervencije, ali i zbog unutarnjih odnosa koji su nisu samo bili išli po toj vjerskoj razini, nego isto tako i socijalnoj. Najnepovoljniji položaj društveni u takvom Libanonu koji su mnogi znali arapskom, odnosno bliskoistočnom švicarskom i bilo je puno razloga za to. Beirut je naglo se razvijao, Libanon nije imao drugi svjetski rat, nije ga niti osjetio, da pače, mnogi su i prosperirali na tom ratu, bilo kao središte za opskrbu, trgovinu oružjem i slično. I s druge strane došlo je do naglog e, bujanja trgovine, osobito i za drugoga e, svjetskog rata, ali taj kolač su prije svega uzimali kršćani maroniti i muslimani suniti. Libanon je nastao tako što su 1920. nekadašnjem autonomnom području planine Libanon francuske vlasti pripojile Beirut obalne gradove, dolinu Beka i još neka područja. Godine 1923. Francuska je službeno od Lige naroda dobila mandat za upravljanje Libanonom i Sirijom. Muslimanski suniti nisu s naklonošću gledali na stvaranje ovakvog Libanona. Oni su se smatrali dijelom Sirije. Francuska je ovakav Libanon stvorila kako bi zaštitila kršćane maronite i njima dala ekonomsku moć. Još od 1860. kada je intervenirala nakon pokolja maronita, Francuska se smatrala zaštitnicom libanonskih kršćana. Oni su pak Francusku nazivali nježno majkom. Godine 1926. kako bi smirila odnose između vjerskih zajednica, Francuska je pomogla u stvaranju ustava koji je podijelio vlast u Libanonu podjela vlasti temeljila se na popisu stanovništva iz 1932. Prema njemu zastupnička mjesto parlamentu bila su podijeljena u omjeru 6 naprema 5 u korist Maronita Kršćana. Najglošije su zapravo živjeli šiti I zanimljivo je da su oni sve tamo negdje do ovog velikog preokreta koji je uslijedio 80. godina 20. stoljeća, u, u onom svakodnevnom žargonu u Libanonu na njihovom arapskom nariču, tretirani kao manje vrijedni, kao ljudi koji rade prljave poslove i doista većina šita, osobito onih na jugu Libanona, uvijek se smatralo da su to nepismeni seljaci, a ukoliko bi otišli u gradove, onda ništa drugo nisu mogli raditi nego kao neka vrsta gradskih nadničara, na selu su bili ono što se najbolje recimo u Vojvodini zove paori, koji hrmbaju od jutra, od ranog jutra do kasne, kasne večeri da bi zaradili ne znam koliko e, libanonskih lira ili već e, što su oni imali od valute. E, dakle, najniže su bili na ljestvici i bili su zato odličan materijal za tumačenje, za fundamentalističko tumačenje Kurana, odnosno razne škole muslimanske braće koje su izvozile svoju ideologiju iz Egipta dalje po Bliskom istoku, našle su uporište ne u Siriji, nego, nego upravo u Libanonu. A, zato su malo krivi i Francuzi koji su namjerno forsirali vladajuću elitu i uvijek nastojali imati dobre odnose sa sunitskom i sa maronitskom stranom, s tim da su nastojali da tu se održava ravnoteža između te dvije zajednice. Svi ostali nisu bili e, važni. I već je unutar šita došlo do stvaranja prvo 50-ih, a potom i 60-ih godina do nekoliko ekstremnih političkih organizacija na čisto vjerskoj osnovi. Jedna od njih je bio Amal, koji je desetljećima vodio i vodi Nabih, Nabih Peri. Za vanjski svijet Libanon je bio jedna od uzornih država Srednjeg i Bliskog istoka. Nazivali su ga Arapskom Švicarskom, što zbog prirodnih ljepota, što zbog činjenice da je Beirut bio poslovno i bankarsko središte regije. Dok je ostatak te regije bio stalno u ratu i previranju, Libanon je nalikovao na mirnu oazu. Čudo je bilo tim veće kad se zna da je u Libanonu postalo 17 priznatih vjerskih zajednica. Četiri muslimanske, suniti, šiti, alaviti i druzi. 12 kršćanskih, a sirici, sirici, katolici, sirici, pravoslavci, kaldejci, maroniti, rimokatolici, grkokatolici, grčki pravoslavci, armenski pravoslavci, evangelici i ostale manje kršćanske zajednice koje su se smatrale jednom skupinom. I tu je bila i židovska zajednica ali to je čudo imalo svoje naličje. Josefa Laga u knjizi Promjena u Hezbolahovoj ideologiji piše. Godine 1959. general Fuad Shehab, tada libanonski predsjednik, zamolio je francusku vladu da mu pomogne sastaviti socioekonomski reformski program. Francuska vlada je u Libanon poslala izaslanstvo Međunarodnog instituta za istraživanje i oblikovanje obrazovnog razvoja, koje je provelo opsažno istraživanje libanonskog tla i objavilo svoje nalaze tri godine poslije. Louis Joseph Lebre, ravnatelj i osnivač Međunarodnog instituta na predstavljanju rezultata istraživanja, otkrio je da 2% libanonskog stanovništva posjeduje 80% sredstava za proizvodnju i raspodjelu. I otkrio je da jug i sjever Libanona i dolina Beka žive u primitivnim uvjetima. Ta periferna područja nisu imala struje, tekuće vode, bolnica. U stvari, skoro sva infrastruktura, superstruktura i modernizacija bili su koncentrirani u Beirutu i na planini Libanon. U to vrijeme, prema Lebreu, šiti su bili potpuno obespravljeni. Šiti nisu bili samo siromašni. Bogatstvo se sljevalo prema maronitima i sunitima, zapravo prema glavnim porodicama u tim zajednicama. Šiti su bili i prezreni od sunitske većine zbog svog, kako se govorilo, otpadništva od vjere. I Lebre je još nešto rekao u predstavljanju rezultata istraživanja njegovog instituta. On je predvidio da će ovakva situacija u Libanonu za jedno 10 do 15 godina dovesti do građanskog rata. Libanon je došao na rub građanskog rata već 1958. godine kada je dio muslimana tražio da se Libanon pridruži Državnom savezu Sirije i Egipta koji je nosio naziv Ujedinjena Arapska republika. U Libanonu je počeo generalni štrajk, u gradu Tripoliju izbila je pobuna predsjednik Kamil Šamun zatražio je pomoć prvo od Ujedinjenih naroda, a onda od Sjedinjenih američkih država. Predsjednik Dwight Eisenhower poslao je odred američkih marinaca u Beirut i pobuna se polako stišala. Ali taj Amal nije odgovorio zahtjevima šijitskog naroda koji se naglo povećavao sa par stotina tisuća. E, on se je udvostručio, čak utrostručio u e, proteklih šestdesetak e, godina i danas zapravo šiiti imaju nekoliko postotaka više stanovništva od muslimana sunita. I zato već 20 godina traže da se onaj sporazum briše i da se definiraju drugačiji odnosi. Ali zato nije zaslužan amal, nego netko drugi. 1967. godine Amal smatra se da je to najjača šijska organizacija, ali da ona ima jedno krilo koji se zove Islamski Amal. A Islamski Amal i svi njegovi članovi e, za 10 godina kasnije postaju, e, ili 12 godina, postaju zapravo pripadnici e, Hezbolaha. I oni često sebe nazivaju šitski amal ili amal e, onih pravovjernika koji e, žele ne samo se boriti protiv Izraela, nego i promijeniti društvene odnose unutar, unutar e, Libanona. Nakon šestodnevnog rata Libanon je bio uvučen u izraelsko-palestinski rat. 26. prosinca 1968. dva terorista Narodnog fronta za oslobođenje Palestine, jedne terorističke frakcije PLO-a, otvorila su vatru iz strojnica na zrakoplov El Ala koji je bio na pisti Atenskog aerodroma. U pucnjevi je ubijen jedan Izraelac. Dvojicu terorista uhitila je grčka policija i u ispitivanju je doznala da je dvojac stigao u Grčku iz Libanona i da su u Libanonu dobili vojničku obuku u izbjegličkom logoru. Odgovor na taj napad opisuju Jan Black i Benny Morris u knjizi Izraelski tajni ratovi. Levi Eškol, premijer, sazvao je istoga dana sastanak vodećih ljudi vojske i sigurnosnih službi. Na sastanku su bili Dajan Bar Lev, Harmelin i Cvi Zamir, koji će uskoro naslijediti Meir Amita na čelu Mosada. Na sastanku je odlučeno da će se za odmazdu napasti aerodrom u Bejrutu i uništiti civilne zrakoplove koji se zateknu na pisti. Plan je zahtijevao uništenje tri ili četiri zrakoplova u vlasništvu arapskih zrakoplovnih tvrtki. Na kraju, na Eškolovo zaprepaštenje, na pisti Bejrutskog aerodroma uništeno je 14 putničkih zrakoplova, jer se Moše Dajan bojao da bi se sve drugo moglo smatrati znakom slabosti. Napad je izazvao val osuda međunarodne zajednice. Izraelska vlada onda je promijenila politiku odmazde. Sada na palestinske terorističke napade odgovarat se topničkim, zrakoplovnim i komandoskim napadima po izbjegličkim logorima i logorima za obuku smještenim uz granicu s Izraelom. Svi ti napadi doveli su do takozvane kolateralne štete u koje je stradavalo stanovništvo na jugu Libanona. Na sve to došla je činjenica da su palestinske izbjeglice bile spremne raditi i za manje novce od šita, tako da njihov ekonomski položaj bio još gori. I kao da sve to nije dovoljno, s dolaskom Fataha u Libanon je ušla još jedna vlast. Kako se ona ponašala, opisuje palestinski novinar Saj Aburiš u biografiji Jasera Arafata. Arafatovo libanonsko carstvo zvalo se Republika Fakani, prema području Bejruta gdje je on postavio svoj stožer. Unutar tog područja u Bejrutu, u izbjegličkim logorima i na jugu Libanona, njegova je vlast bila potpuna i tamo libanonska vlada nije imala nikakvu kontrolu. Bilo je to flagrantno kršenje libanonske suverenosti, a način na koji su se njegovi sljedbenici ponašali samo je pogoršavao situaciju. Postavljali su zapreke na cestama, zauzimali i oduzimali zgrade, naplaćivali reket, štitili kriminalce koji su bježali od libanonske policije, oduzimali vozila, istjerivali lokalno stanovništvo, otvarali ilegalne barove, noćne klubove i trgovine, izdavali svoje propusnice i dozvole. Ukratko, ponašali su se poput urbanih gangstera i meksičkih bandita. Usprkos molbama stare garde, Arafat nije učinio ništa kako bi sve to zaustavio. I onda je došlo do građanskog rata sredinom 70. godina u Libanonu, koji je među ostalima izazvan zbog stanja o kojem sam govorio, ali i zbog miješanja sa strane. Sa strane su se naravno umiješali palestinci, koji su svojom masom postali dodatni teret u tom do tada sigurnom brodu, oni su poremetili tu ravnotežu jer palestinci su, iako među njima ima i kršćana, većinom su muslimani e, suniti. I oni su se naselili e, nakon što ih je jordanski kraj Hussein 1970. i onog famoznog crnog rujna te godine protjerao iz svih njihovih baza i logora u Jordanu, oni su sa nekoliko stotina tisuća, oko 700 tisuća ljudi je bilo, od, od čega je čak e, oko 50 tisuća bilo pod oružjem, onaj poznati Fatahland, e, stvorena velika vojska na jugu Libanona i doseljavajući se mnogi palestinski funkcioneri, njihove ratne vođe nisu imali puno smisla za odnose sa lokalnim stanovništvom, a ono je bilo šitsko. I šijiti su se našli e, još ugroženi u tom trenutku, tražeći naravno stvaranje neke organizacije koja će se boriti za njihova e, prava. Četiri glavna trenda obilježila su političku mobilizaciju šita u Libanon. Sekularizam koji je došao s idejama panarabizma i marksizma, zatim ideja oslobođenja koja je bila povezana s palestinskom borbom protiv Izraela, pa reformizam koji je zahtijevao promjene unutar libanonskog društva i preraspodjelu političke i ekonomske moći. I na kraju tu je bio islamizam ti su se politički trendovi ispreplatali. Šiti su se tako mogli boriti u sastavu nekih ljevičarskih muslimanskih milicija, a mogli su biti i dio neke od milicije PLO-a. PLO je često koristio mlade šite kao topovsku hranu. U građanskom ratu poginulo je najviše šita, oni su ginuli na raznim stranama. Najveću pak promjenu kod šita donio je dolazak jednog čovjeka iz Irana. On je sebe ovako opisao. Opis se nalazi u knjizi povjesničara Fuada Ajamija Nestali imam. Ja sam iz obitelji čije se podrijetlo može naći u Libanonu. Ja sam potomak imama Muse ibn Džafara. Moji preci napustili su Libanon kada je turska represija dosegnula vrhunac, kada su naše knjige paljene i naše uleme ubijani. Moji su preci tada otišli za Iran i Irak. U te dvije zemlje zasnovali su veliku obitelj. Rođen sam u Iranu, gdje je moj otac Sadr al-Dan Sadr živio i utemeljio vjersko sveučilište u gradu Kumu. Prvo sam studirao na tom sveučilištu, tada sam dobio diplomu iz prava na sveučilištu u Teheranu. Završio sam svoje vjersko obrazovanje u Nadžafu u Iraku. Preuzeo sam svoje vjerske dužnosti na jugu Libanona, nakon smrti moga rođaka Saida Abdullah Huseina Šarafa Aldina. Ime tog čovjeka je Said Musa al-Sadr. On je došao u Libanon krajem 50. godina 20. stoljeća i zatekao šiitsku zajednicu na jugu u lošem stanju. Brzo se sukobio sa šiitskim moćnicima poput Kamila Alasada, koji su nastojali održati staro stanje, temeljeno na sustavu patronaža i pokoravanja. Jedan od prvih njegovih značajnih poteza bio je osnivanje stručnog instituta za školovanje mladih šita. Musa al-Sadr traži od šita da ne prihvate fatalistički svoju situaciju. Vjerovao je da će oni izaći iz siromaštva ako budu poštovali svoju vjeru. Sadr je to ovako izrazio. Gdje god i kad god se siromašni uključe u društvenu revoluciju, to je potvrda da nepravda nije predodređena. Godine 1967. Libanonski parlament je osnovao Libanonsko vrhovno islamsko šiitsko vijeće. Bilo je to prvo šiitsko predstavničko tijelo nezavisno od sunita. Dvije godine nakon osnutka vijeća Musa al-Sadr je postao njegov predsjednik. Sadr je počeo tražiti reforme koje bi popravile stanje na jugu. Nije puno dobio. Musa al-Sadr osnovao je i Amal, šiitsku miliciju. Amal je kratica od libanonski odredi otpora i on je vojno krilo pokreta razbaštinjenih, kojeg je također osnovao Sadr. Kratica Amal još znači i nada. Musa al-Sadr organizirao je vojnu obuku mladih šita pod geslom oružje ukras na muškarcu. Ali šitski vođa je šite sačuvati u građanskom ratu. Smatrao je da Maroniti itekako snose odgovornost za loš položaj šita, ali je priznavao maronitsko pravo na mjesto predsjednika i smatrao je da ne treba produbljivati nesigurnost kod kršćana. Bio je antikomunist i protivio se lijevim milicijama. Zalagao se za palestinsku stvar, ali ju nije vojno podupirao nastojao je da se šiti ne upliću u građanski rat, jer je smatrao da će se frakcije u njemu boriti do zadnjeg šita, jer su ovi većini milicije bili samo topovsko meso. Na kraju Musal Sadr je nestao. Augustus Richard Norton u knjizi Hezbollah piše. U kolovozu 1978. godine Al-Sadr je u pratnji dvojice pomoćnika odletio iz Bejruta za Tripoli, kako bi prisustvovao svečanostima koje su obilježavale dolazak na vlast libijskog vođe Muamara Gaddafija. Kada je primjećeno da Musa al-Sadr nije bio na svečanostima, počeli su kružiti glasine da je odletio za Rim. Libijska vlada brzo je izašla s tvrdnjom da ima dokaze da je al-Sadr otišao iz Libije. Ipak, sljedbenici nestalog klerika ukazali su na činjenicu da je Al-Sadrova prtljaga ostala u hotelu u Tripoliju, te da nema dokaza da je on ikada sletio u Rim. Iako je njegova sudbina nepoznata do dana današnjega, smatra se da je Gaddafi zapovjedio njegovo ubojstvo, jer ga je smatrao opasnim političkim suparnikom. Šiti su u Libanonu dobili svog nestalog imama, novog mučenika klerici koji će zauzeti njegovo mjesto neće biti tako miroljubivi i strpljivi poput Muse al-Sadra. Znamo kako je tekao e, građanski rat, e, vrlo nepovoljno po kršćansku stranu. Francuzi i Zapad nisu željeli intervenirati, nego su to dopustili Siriji. I jedna muslimanska, pretežno sunitska država, poput Sirije, intervenirala u korist kršćana. Ona je spasila kršćane, a danas e, trenutno to su dva najgora kršćanska maronitska zajednica i damas službeni su doista potpuni, potpuni neprijatelji. No, e, šitima onda dolazi, neću reći spas, ali konačno dolazi e, nešto što ih je potpuno mobiliziralo i iz čega je onda stvorena jedna organizacija, zapravo više pokret e, s kojim danas, o kojem danas se e, čuje e, ne samo na Bliskom i Srednjem istoku, nego i drugdje po svijetu. Šiitska emigracija vrlo aktivna i naravno borbena i nalazi se u nekim drugim zemljama. Kada je Izrael da bi uništio Fatahland i vojsku, već veliku vojsku Jasera Arafata, kad su napali 82. Na, prvo na jug Libanona, a zatim praktički okupirali dvije trećine te zemlje, opkolili beirut lovili uporno Jasara Arafata. E, šiti su u početku prve dane, e, jer su Izraelci došli i prošli. Oni su očekivali da će imati lokalnu vlast, da će šiti držati lokalnu vlast u svojim selima, u svojim e, regijama i da se Izrael tu neće miješati. Ali Izraelaca je došao Katajb. A Katajb je vojno krilo kršćanskih maronita koje je odmah tamo nastupalo grubo, osobno, došlo je do ubojstava, glupih osveta, vrlo nekorisnih u stilu, oni su muslimani pa moraju platiti za ono što su oni nama radili, amali ostali u Bejrutu, oni su šiti e, i tu se načinjeno dosta zločina koje je većinu stanovništva krenuo ne samo protiv kršćana Maronita, nego i protiv Izraela. Kada je počela operacija Mir za Galileju, Nabih Beri, vođa Amala i Daud Suleiman Daud, moćni vođa Šita na jugu Libanona, prešutno su odobrili upad izraelske vojske u Libanon, jer je on slomio snagu palestinskih frakcija. Berik Daud, koji je poginuo pod tajnovitim okolnostima krajem 80. godina, čak su sudjelovali u Komitetu nacionalnog spasa, organizaciji koju je stvorio libanonski predsjednik Elias Sarkis i koja je trebala otvoriti dijalog između najmoćnijih vođa milicija tijekom izraelske opsade Biruta. To je pak dovelo do toga da je dio mladih istaknutih šita optužio Berija i Dauda da rade takozvani američko-izraelski most prijateljstva i tako omogućuju da u Libanonu za gospodare Sjedinjene američke države. Amal je i nastavljao rat protiv palestinskih frakcija. U takozvanom ratu u logorima Amal je zajedno s dijelom libanonske vojske uz potporu sirijske vojske sprječavao palestinske frakcije da ponovno učvrste vlast u izbjegličkim logorima. Amal je tijekom tih ranih 80. godina polako gubio na utjecaju. Sama se milicija pretvorila u sustav u kojemu su vladali patronaža i korupcija. I najvjerojatnije 1982. godine nova je milicija nastala u Libanonu. Šiti su dobili novu organizaciju. I onda je stvorena praktički te godine 1982. Božja stranka ili Hezbolah. Hezbolah je zapravo perzijski na farsi, suvremenom farsi jeziku, perzijskom Hezbolahe, ali pravilnije na arapskom je Hezbolah. ali nekako Hezbolah se udomačio u, hrvatskom jeziku, pa mislim da je to, da, da, da ga dobro možemo tako označavati. I sad, o Hezbolahu, kad se o njemu ozbiljno raspravlja, treba voditi računa o tri stvari. Prvo, je li to teroristička organizacija? kao što se to tvrdi u e, svake godine, već 20 godina o svim izvješćima State Departmenta i svih američkih e, tajnih e, službi. Je li Hezbollah politička stranka? I treća stvar, koliki je utjecaj stranog faktora na tu organizaciju? Hezbollah, krenujemo sa prvom stvari. Hezbollah u svojim metodama borbe i taktikama, koje su zaista bile originalne i senzacionalne za ono doba, on se je služio s onim što je imao na raspolaganju. On nije mogao frontalno, izravno napadati niti Izraelce, niti Amerikance koji su čak na, bili vojno nekoliko mjeseci nazočni u Libanonu od 1983. I oni su proučavali na koji bi se način mogli suprotstaviti i jednoj i drugoj strani. Ključni događaj koji je omogućio stvaranje Hezbolaha zapravo i nije imao veze s Libanonom. Godine 1979. srušio se režim šaha Muhameda Reze Pahlavija. On je 16. siječnja otišao iz Irana. Službeno se govorilo o odlasku na odmor. Više se šah nikada neće vratiti u Iran. 1. veljače te 1979. u Iran se iz izgnanstva vratio ajatolah Ruhola Khomeini. 1. travnja održan je referendum. Zapravo, taj događaj se i ne bi moglo nazvati tako. Postojao je samo jedan izbor i glasanje nije bilo tajno. Ali na tom referendumu pobjedio je Khomeini sa svojim konceptom razvoja Irana. Proglašena je Islamska republika. Novo proglašena republika imala je i novu vanjsku politiku. Nju je Ayatollah Homeini ovako formulirao. Mi moramo srediti naše račune s velikima i supermoćnima i pokazati im da se mi, usprkos svim bolnim problemima s kojima se moramo suočiti, možemo ideološki ogledati s cijelim svijetom. A u toj ideološkoj borbi Libanon je bio idealno bojište. Izrael je 1978. upao na jug Libanon. Godine 1982. okupirao je dobar dio te zemlje. A te 1982. u Libanon su došle i trupe Sjedinjenih država, Francuske i Italije. Prvo je Iran surađivao sa Amalom, ali Berijevo sudjelovanje u Komitetu nacionalnog spasa okončalo je tu suradnju. Iran se onda okrenuo prema libanonskoj Dava stranci, čiji je duhovni vođa bio šejk Muhammed Hussein Fadlalah. Uz Davu tu su još bili i udruga muslimanskih klerika te islamski Amal. Iz tih će se skupina roditi Hezbolah, Božja stranka koja je svoje ime uzela iz jednog stiha Kurana. Prvi generalni tajnik Hezbolaha bio je šejk Subhi al-Tufaili. Skupina je dobila i konkretnu pomoć iz Teherana. U dolinu Beka došlo je oko tisuću pripadnika revolucionarne garde. Prvo su stvorili ljude. Ti ljudi su obučili druge ljude i umjesto 50 imali su 500 pa tisuću tisuću pušaka. Međutim, Osnov djelovanja libanonskih šita jest konspirativnost. Da stvaraju ne jednu organizaciju, nego pokret. Hezbollah je pokret. On je politički pokret sa, naravno, vjerskim obilježjem, ali koji ima i vojno krilo, kakve nema niti jedna organizacija, pa čak niti ona teroristička, a po nekim E, neke njihove taktike Hezbolaha kopirao je samo samo Bin Laden, odnosno Al-Qaida. I čak Tamili i Sri Lanke su njihove akcije koje su počele 83. godine, doslovno su ih e, kopirali. I sad kako su iskoristili te ljude? Oni su uz tehnički kadar imali naravno dovoljno ideologa, vjerskih ideologa, da ih tako nazovem, sa političkom i vojnom funkcijom njihov zadatak je bio da vrbaju mlade dobrovoljce, šite, koji su spremni ponuditi jedino što imaju u obranu svoga naroda, e, svoje vjere i to. A to je njihov život. I to, za razliku od palestinaca koji to nisu činili ili su činili jako rijetko i zapravo nikada, jesu ulazili u izraelske kibuce i ovaj, znali su da će ih ubiti, ali uvijek je postojala neka šansa da uzmu taoce pa da pregovaraju, pa možda se izvuku. Ali ovo je bilo čisto samoubilačko žrtvovanje svjesno sa naravno sljedećom taktikom. A to je da se služi automobilima bombama, kamionima bombama, svih tipova, cisterne, teški kamioni sa šleperima, zatim eh, one mješalice čak eh, za beton i slično, tankeri za prijevoz goriva i vode u tom području i konačno hodajuće bombe. Godine 1982. u Libanon su stigli pripadnici iranske revolucionarne garde, pazdarani. Ti su pak pazdarani bili pripadnici elitnih Al-Quds ili jeruzalemskih postrojbi. Oni su došli ravno s iračko-iranskog bojišta, gdje su iranski mladići u valovima nadirali prema iračkim položajima i minskim poljima. Magnus Ransdorp, jedan od vodećih stručnjaka za Hezbolah, ovako je u članku Hezbolahovi kampovi za obuku opisao dolazak prvog iranskog kontingenta. Stožer kontingenta korpusa revolucionarne garde smješten je u sirijsko pogranično selo po imenu Zebdani. 800 pripadnika revolucionarne garde smjestilo se u Balbeku, a njih 700 razmjestilo se u manjim selima u istočnom dijelu područja Beka, najviše njih u Britalu, Navišitu i Balbeku. Te elitne vojne postrojbe nisu samo omogućile stvaranje temelja i infrastrukture potrebne za nastanak Hezvolaha, one su donijele i vjersku indoktrinaciju, vojnu obuku i vodstvo za terorističke ćelije, koje će se kasnije kristalizirati u tri dijela posebnog sigurnosnog aparata, odgovornog za sigurnosna i obavještajna pitanja. Zajedno s revolucionarnim gardistima u dolinu Beka stići će i pripadnici Iranskog ministarstva vanjskih poslova, to jest njegovog ureda za islamske oslobodilačke pokrete i pripadnici Ministarstva za obavještenu djelatnost i sigurnost pripadnici Iranske revolucionarne garde, osnovane u prvim danima nakon proglašenja Islamske republike, donijeli su u dolinu Beka žar s kojim su se ti gardisti borili u Iračko-Iranskom ratu. Tada su na tisuće pazdanana išle u sigurnu smrt jurišajući u valovima na iračke položaje. Jedan od učenika tih gardista bio je i Said Abbas al-Musavi, mladi klerik školovan u Nadžafu. Godine 1991. on će postati generalni tajnik Hezbolaha, drugi po redu. Godinu dana kasnije Al-Musavija je ubila izraelska raketa ispaljena iz helikoptera. Martin Kramer u članku Hezbolah račun džihada donosi Almu musavijev opis obuke. Sjećam se jednog prizora koji nikada neću zaboraviti. Probudio nas je u noći plač naše braće gardista koji su se molili. Nije li to najbolja od škola u kojoj čovjek može diplomirati? Također se sjećam kad nam je jedan od braće gardista davao poduku o oružju. Odjednom, nakon što nam je dao objašnjenje, stavio je na stranu oružje i prisegnuo govoreći Sve ovo što sam vam rekao i objašnjavao neće vam pomoći. Samo vam Bog može pomoći. Počeo je govoriti o vjeri i oslanjanju na Boga. Kada sam se pridružio gardi i sjedio s braćom na prvom satu obuke koji su održali u dolini Beka, Osjetio sam da sam dobio beskrajnu blagodat. Osjetio sam da sam se približio istinskom islamu. Ako sam se ja tako osjećao, netko tko ima visoke škole, kako su se tek morali osjećati mladići koji su se pridružili gardi? Za razliku od Amala i Palestinaca, rukovodstvo Hezbolaha je od uvijek tvrdilo da ukoliko njihova stvar bude do kraja pravedna, da treba biti u tom teroru, u tom uzvratu, E, u tom nemilosadnom udaranju po neprijatelju, da ti udarci, taj teror treba biti isključivo diskriminativan. I oni odlučuju napadati isključivo i gotovo isključivo izraelske vojne ciljeve. Ali prije nego što su napali žestoku Izraelce, oni su sve potanko isplanirali. Što naravno i tu se onda može razgovarati o tome da li postoji strani obavištajni ne samo politički utjecaj na tu organizaciju. Jer je to previše savršeno da bi eto netko ko se tako brzo opismenio da bi on mogao planirati. Tu moramo odbaciti naš zapadnjački način razmišljanja i podcjenjivati ljude iz orijenta da oni nisu u stanju poduzeti apsolutno ništa. Prvo, nečiju težnju za slobodom ne treba pocijeniti. I drugo, ako postoješ vjerski zanos, koji ide dotle da si ti spreman se ubiti da bi onda postao i mučenik, ovo odlazak u raj je sporadna stvar, ali da napraviš neprijatelju štetu od koje će se on fizički oporaviti, ali ne i psihički. Odnosno, neće dokučiti na koji način ti to radiš. Gdje nalaziš sve te ljude? Ne desetine, na stotine, na tisuće boraca. Muhamed Fadlalah nazvao je taj osjećaj koji je obuzimao Hezbolahove samoubojice pobunom protiv straha. Dok su prije Hezbolaha velike sile izazivale strah kod ljudi koji se nisu imali čime oduprijeti tim silama, sada su ti ljudi, pobjedivši taj strah, izazivali taj osjećaj kod svojih protivnika. Al-Musavi je taj osjećaj ovako opisao. Škola Iranske revolucionarne garde učinila je da muslimanska mladež zavoli pomisao na mučeništvo. Nismo bili iznenađeni kada su se kratko nakon dolaska gardista muslimanski mladići smijali smrti dok su sa sobom vozili 1200 kg eksploziva. Vođe Hezbolaha i njihovi instruktori iz Teherana i Damaska znali su još jednu stvar. Ništa ne pogoduje šokantnim i terorističkim napadima kao suvremeni mediji. Oni su kisik kojima se hrane terorističke i radikalne skupine. Hezbolah je od prvih dana počeo propagirati svoje napade. Počeo je skromno. Danas Hezbolah ima svoju televiziju koja se preko satelita može gledati u dobrom dijelu zemaljske kugle. U travnju 1983. godine diže u zrak jedno od krila američkog veleposlanstva u Beirutu, koje je bilo ogromno, koje je bilo neprobojno, koje je bilo fenomenalno čuvano. Upravo zbog i samog e, građanskog rata i rovitosti, odnosno nesigurnosti u samom e, glavnom gradu Libanona. Veliki kamion nakrcan sa dvije tone eksploziva probio je sve one labave barikade oko, oko samog veleposlanstva i zaletio se u krilo zgrade gdje su bili boravili isključivo, gdje je bila postaja cije za E, Libanon, ali i za cijeli taj dio, reći ću, Bliski istok je nekako bolji termin i 47 službenika, analitičara, operativaca, e, ljudi koji su desetljećima nakupljali znanje o tom području, koji su tu živjeli, koji su odatle operirali, putovali na Cipar, Grčku, u druge arapske zemlje, oni su poginuli za nekoliko sekundi. To je prvi takav napad Amerikanci nikada nisu detaljno objašnjavali što je, ali i u State Departmentu i u Pentagonu u Bijeloj kući su tražili odmasto. Ali nisu znali po kome bi udarili, po Amalu, po kome, jer je sebi zasluge zato pripisao džihad. Šta je džihad? Sveti rad, Kako je to organizacija? Biti je bio hezbolah. Ali niko nije znao, ni Amerikanci, niti Izraelci, niti Francuske obavještajne službe, da, da se stvara jedna struktura koja je više od terorističke. I to kasnije e, ćemo to i dokazati. To je prvi napad bio. Godine 1982. libanonska vlada zatražila od predsjednika SAD-a Ronalda Reagana da pošalje vojnike kako bi pomogli uspostavljanju mira u Libanonu. Regan je pristao i poslove 800 marinaca u beirut Tom su se kontingentu pridružili i francuski i italijanski kontingent. Hezbolah je tako dobio nove ciljeve, govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. Drugi napad je uslijedio otprilike nekoliko mjeseci kasnije, mnogo mjeseci kasnije, u kasnu jesen 1983. započela jesen i tada su dva slična kamiona, ali drugčije konstrukcije, prvo napala sjedište bataljuna američkih marinaca u berutu Oni u jednom danu, u jednom satu, s dva napada na vojarnu američkih marinaca i na vojarnu francuskih legionara profesionalaca, među kojima je bilo puno francuskih častnika obavještajnih, isto tako i kod marinaca, točno su znali gdje je blok, gdje trebaju udariti. I njih gine zajedno Francuza i Amerikanaca ukupno 300. I iza toga dižu sidro i jedni i drugi. I ne žele više imati posla, ne žele više trpjeti takve gubitke. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka nastavljamo priču o Hezbolahu. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tek čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Jurica Novosel, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.